Thank you. na casa do Mel que tava cheia de safado. Uma pelada na cama, outra jogada na sala. Uma pelada na cama, outra jogada na sala. Quando eu olhei lá pra fora, tinha uma velha pousada. Uma velha no varal, vendeu dar umas pimbadas. Uma velha no varal, vendeu dar umas pimbadas. Caralho! E aí, Melk? Você tá maluco, mano? Olha essa cena aí, olha lá! Para de olhar pra cá, não, olha lá! <laughs> Tem piranha na cama, tem piranha na sala E a vizinha no varal vendo eu dar umas pimbadas Tem piranha na cama, tem piranha na sala E a vizinha no varal vendo eu dar umas pimbadas Tem piranha na cama, tem piranha na sala E a vizinha no varal vendo eu dar umas pimbadas Tem piranha na cama, tem piranha na sala E a vizinha no varal vendo eu dar umas pimbadas Eu encontro encostei lá no que Tava cheia de safado. Uma pelada na cama, outra jogada na sala. Uma pelada na cama, outra jogada na sala. Quando eu olhei lá pra fora, tinha uma velha pousada. Uma velha no varal, vendo eu dar umas pimbadas. Uma velha no varal, vendo eu dar umas pimbadas. Se liga, Kekel, se liga, se liga. Se liga, velha lá, ó. Pousada em nós, moleque. Tá foda, hein? Fechei a janela, véia assim se irritou. Calma, vizinha, seu feijão queimou. Fechei a janela, véia assim se irritou. Calma, vizinha, seu feijão queimou. Fechei a janela, véia assim se irritou. Calma, véia, calma, véia, não perde a minha não, tá? Ui! Oi, tem piranha na cama, tem piranha na sala E a vizinha no varal vendo eu dar o máximo tem piranha na cama, tem piranha na sala E a vizinha no varal vendo eu dar umas pimbadas Tem piranha na cama, tem piranha na sala E a vizinha no varal vendo eu dar umas pimbadas